Արցախի ինքնիշխանությունն ազգային պահանջատիրության հիմքն է։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը ցավակցական հերագիր է հղել Լևոն Հայրապետյանի ընտանիքին։ Արցախի պետնախարարը Բերձորում հրավիրել է խորհրդակցություն գյուղատնտեսական եւ շրջանի զարգացման հետ կապված մի շարք թեմաների շուրջ։ Նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Ամերիկացի դիվանագետները կոչ են արել Վաշինգտոնին պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի պետական պաշտոնյաների դեմ։ Թուրքիայում ձերբակալվել է հայ եւ այլ ազգային փոքրամասնությունների պաշտպան Օսման Քավալան։ Ֆիդեն Հայկ Մարտիրոսյանին, Մանուել Պետրոսյանին եւ Արման Միքայելյանին շնորհել է գրոսմայստերի տիտղոս։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է 4-րդ եվրոպական հայկական համագումարի բացմանը եւ հանդես եկել ողջույնի խոսքով։ Նախագահն արժևորել է նման միջոցառումները։ Բակո Սահակյանը խորին երախտագիտություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սատարում են Արցախին, ապրում նրա հոգսերով, անում հնարավորը տարբեր ատյաններում Արցախյան հիմնախնդիրը արդարացի ներկայացնելու եւ մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ճակատագրի վերումով աշխարհի տարբեր ծայրերում հայտնված հայության համար չափազանց մեծ նշանակությունն են այսպիսի հանդիպումները։ Ուզում եմ խորին երախտագիտություն հայտնել ձեզ բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սատարում են Արցախին, ապրում նրա հոգսերով, անում հնարավորը տարբեր ատյաններում Արցախյան հիմնախնդիրը արդարացի ներկայացնելու եւ մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մենք կարևորում ենք ձեր ջանքերը ուղղված Փյուրքում հայապահպանությանը ազգային ավանդույթների ամրապնմանը, հայրենիքի հետ կապերի խորացմանը։ Արցախի ինքնիշխանությունը ազգային պահանջատիրության հիմքն է։ Եվրոպահայության 4-րդ համագումարին ունեցած ելույթում ասել է Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Նա նշել է, թե անհրաժեշտ է ազգային պահանջատիրությունը տարածել ամենուր եւ միասնական պայքար մղել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է հայ դատի գրասենյակներ ունենալ աշխարի այլ հատվածներում եւս։ Մեր թադը մեր եկեղեցվո թադն է ու պետք է լավ մեր եկեղեցվո կյանքին ու առակելության մայր էջին վրա առանցքային դեղ կրավելով։ Մեր եկեղեցի շաղախված ըլլալով մեր ժողովրդի ապրումներուն, դակնապներուն, ցկտումներուն հետ չի գրնար անդարբեր մնալ կամ լուսանցկային դարձնել մեր ժողովրդի բանջադիրությունը։ Պետք է լանք իրաբաշտ եւ համապատասխան գերբով մեր թադը հետապնդենք։ Ներգա Հայաստանի հզորացումը մեր ազգային բանջարության հիմքն է։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանն այսօր Բրյուսել քաղաքում հանդիպում է ունեցել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի գրասենյակի նախագահ Նադիա Գործունյանի եւ գազམ་ակերպության Եվրոպայի գրասենյակի տնօրեն Նիկոլա Թավիդյանի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ակտիվ մասնակցությունը մեր հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջազգային տարբերատյաներում Արցախը ճանաչելի դարձնելու ու մեր երկրի մասին ճշմարտացի տեղեկություններ ներկայացնելու գործին։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանը հոկտեմբերի 18-ին ցավակցական հերագիր է հեղել Լևոն Հայրապետյանի ընտանիքին։ Հերագրում ասված է. Արցախում խոր ցավով տեղեկացանք անվանի հայ գործարար, մեծ հայրենասեր ու բարերար, մեր ժողովրդի նվիրյալ զավակ Լևոն Գուրգենի Հայրապետյանի մահվան մասին։ Լևոն Հայրապետյանը կանգնած է եղել Արցախի հանրապետության կայացման ակունքներում արել է հնարավորը հայրենի երկրի շենացման ու բարգավաճման, հարազատ ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման ու կենսամակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Նրա աջակցությամբ Արցախում կյանքի են կոչվել բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Վերակառուցվել է Գանձասարի վանական համալիրը։ Պետությունը բարձր է գնահատել Լևոն Հայրապետյանի ավանդը Արցախի զարգացման գործում հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար նա ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոցշկա նշանով եւ երախտագիտություն մեդալով։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի հարազատներին ու մերձավորներին, հայրենակիցներին ու ընկերներին, բոլորին մաղթում եմ համբերություն եւ ոգու գորով։ Լևոն Հայրապետյանի պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա սերունդների հիշողության մեջ, ասված է Արցախի նախագահի ցավակցական հերակրում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը հոկտեմբերի 18-ին գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանի եւ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի ուղեկցությամբ եւ Քաշաթաղի շրջանի համայնքների ղեկավարների, գյուղատնտեսության պատասխանատուների եւ խոշոր հողագործների մասնակցությամբ բերձորում հravirել է խորհրդակցություն գյուղատնտեսական եւ շրջանի զարգացման հետ կապված մի շարք այլ թեմաների շուրջ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Ողջունելով ներկաներին Հարայի Կարությունյանը տեղեկացեց հանդիպումը շրջանի ամասների ղեկավարների հետ նպատակ ունի որոշել հետագա անելիքները։ Շրջակազմի աշխատակազմի ու վարչության պետ Խևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ այս օրերին կատարում են աշնանացանի աշխատանքներ։ Օրվա դրությամբ հարավային թևում իրականացվել է 6000 հեկտար հեր, կատարվել է 2000 հեկտար ցանց, եթե եղանակային պայմանները լինեն բարենպաստ, նախատեսված 23000 հեկտար ցանցը կկատարվի։ Արայիկ Արծունյանը դիմեց համաքի ղեկավարներին շրջանի հարավային թևի ցանկատարածներում աշնանացանի աշխատանքները ավարտին հասնեն հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի կեսերին։ Այլապես բերկատվությունը կլինի ցածր։ Խոսելով Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի արտադրության խնդրի մասին, ասաց պետական աջակցությունը լինելու է շարունակական։ Պետնախարարը նշեց նաև որոշել են արի ծրագրի շրջանակներում բնագավառը, որին անդրադարձավ Արայիկ Արությունյանը անասնապահությունը։ Կարևորեց կապի իրացման խնդիրը, որը միշտ էլ արկա է շրջանում։ Պետնախարարի կողմից եղավ հանրարարական գյուղնախարարին եւ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենին աշխատել համակների ղեկավարների ճշտել հնարավորությունները։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայ Միրզոյանն անդրադարձավ շրջանի ծնողների թվի տարբերություն կա։ Հանդիպման վերջում գյուղնախարարը պատվոգրեր անցեց ցուցադրության բնակավարում ներդրում ունեցող 10-ից ավելի քաշաթաղեր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մոտ ժամանակներս նախատեսվում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Դեռ հայտնի չէ, թե որ քաղաքում, ասել է Մամեդիարովը։ Նրա խոսքով բանակցությունները պետք է լինեն ինտենսիվ եւ առարկայական, Մենք խոսել ենք այդ մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Նրանք ունեն մի շարք առաջարկներ։ Արտգործնախարարների հանդիպման գլխավոր նպատակը կոնկրետ քննարկումներ անցկացնելն է, հավելել է նա. Անպատասխանատու եւ անհեթեթ հայտարարություններով հայտնի է ինչպես էլ Մարմամեդիարովը, այնպես էլ նրա երկրի նախագահը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, արձագանքելով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությանը, թե Ժնևում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բանակցություններից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը դուրս է եկել համատեղ հայտարարության շրջանակներից, այնպես որ կարիք չկա եւս մեկ անգամի ցույց տնել սեփական նախնադարյան մտածողությունը, եթե իհարկե այն արկա է, ընդգծել է Շարմազանովը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուս նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա վիճակին նշել է. Ես անձամբ կարծում եմ, որ կարգավորման գլխավոր հարցը հանդիսանում է կոնֆլիկտի կողմերի կողմից հարցի ուժային լուծման ցանկացած փորձի մերժումը։ Պետք է կողմերն իրենց վրա պարտավորություն վերցնեն հարցը քաղաքական եւ դիվանագիտական միջոցներով լուծելու։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերն այժմ ավելի հեռու են համաձայնագրից, քան նախկինում։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Քերիկ Ավանոն։ Նախկին նախագահը նշել է, որ տարածաշրջան բերված զենքի տեսակներն ավելի բարդ իրավիճակ են ստեղծում։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասում իրավիճակը ուժեղ փոփոխություններ է կրում։ Կավանուն ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը սառեցված հակամարտություն չէ, այն հալված եւ շատ վտանգավոր հակամարտություն է։ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր իշխող Քրիստոնյա դեմոկրատական միության անդամ Կարին Շտրենցը Ադրբեջանից 15000 եվրո գումար է ստացել միջանկյալ ընկերությունների եւ Գերմանիայում Քրիստոնյա սոցիալական միության նախկին պետքարտուղար Էդվարդ Լինդների հետ կապված լոբիստական ընկերությունների միջոցով գումարի դիմաց պատգամավորը միշտ աչքի է ընկել Բաքվի ռեժիմի նկատմամբ իր լոյալ դիրքորոշմամբ Իրաքի Քուրդիստանի իշխանությունները ընդհանուր ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ դադարեցրել են քվեարկության նախապատրաստական աշխատանքները։ Որոշումը կայացվել է ընթացիկ իրադարձությունների եւ սահմանված ժամանակում տեխնացոների բացակայության պատճառով։ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում հոկտեմբերի 20-ին կմեկնարկեն հայ մշակույթի օրերը։ Այս մասին ասել է Գերմանիայի առաջնորդարանի թեմական խորհրդի ատենապետ Սերովբե Օդաբաշյանը։ Մշակութային օրերը ներկայացնում են հայ մշակույթի բոլոր առավելությունները, անցյալն ու պատմությունը։ Այս բոլորը պետք է ներկայացնեն գերմանացիներին, այսինքն գաղափարը հայ մշակույթն ու հայոց պատմությունը ծանոթացնելն է նրանց, ովքեր ծանոթ չեն։ Այն առաջին հերթին ուղղված է գերմանացիներին եւ հայ երիտասարդ սերնդին, ասել են նա. Ստամբուլի օթանավակայանում ձերբակալվել է հայտնի գործարար Անատոլիայի մշակույթ հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Օսման Քավալան։ Նրա ձերբակալելուց հետո ոստիկանները նրա գրասենյակում խոզարկություն են իրականացնել եւ արգրավել նրա համակարգիչը։ Ձերբակալելու պատճառի մասին ոստիկանությունը ոչինչ չի հայտնել։ Նշենք, որ Օսման Քավալան Թուրքիայում հայտնի է ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ռուս հեռուստահաղորդավարուհի Քսենիա Սոբչակը հայտարարել է, որ որոշել է մասնակցել 2018-ի Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։ Ես 36 տարեկան եմ եւ որոշել եմ առաջադրվել նախագահական պայքարին։ Ես դեմ եմ բոլոր նրանց, ովքեր այդ իրավունքից սովորաբար օգտվում են, ասվում է Սոբչակի տեսաուղերձում։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն արդեն հայտարարել է, որ Սոբչակն ամբողջությամբ համապատասխանում է ռուսաստանյան օրենսդրությամբ նախագահական տեխնացուներին ներկայացվող չափանիշներին։ Մարզասերների համար Շախմատի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի 3 անդամի շնորվել է գրոսմայստերի կոչում։ Ֆիդեի 88-րդ կոնգրեսի ընթացքում Հայկ Մարտիրոսյանին, Մանուել Պետրոսյանին եւ Արման Միքայելյանին շնորվել է գրոսմայստերի տիտղոս Ռաֆայել Բակունցին միջազգային վարպետի, իսկ Եվրոպայի միջև 18 տարեկան աղջիկների առաջնությունում չեմպիոնի կոչումը նվաճելու համար Սոնա Ասատերյանին միանգամից շնորվել է կանանց միջազգային վարպետի կոչում։ Գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը շարունակում է հաջող ելույթները Ֆիլիպինների մրցաշարում։